Esiet sveicināti šajā pēcpusdienā. Skan raidījums ielūdz Gregors skola pie mikrofona mācītājs Artis Druvietis. Tā kā šis ir jauns raidījums, kas skan pirmo reizi šodien ēterā, tad droši vien, ka šī būtu īstā vieta, kad vajadzētu arī paskaidrot, kādēļ šāds raidījums, kas ir šī raidījuma mērķis un galvenā doma. Un droši vien, ka varētu teikt, ka līdzīgi kā Svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolas galvenais mērķis – redzējums, tā kunga aicinājums šai skolē ir misija gatavot cilvēkus kalpošanai tiem, kas nav draudzēs, kas nav kristieši. Tāpat arī šī raidījuma mērķis, varētu teikt, viņa galvenais mērķis ir ļaut cilvēkiem, kas klausās kristīgo radio, pamanīt šo te lielo, milzīgo vajadzību pēc misijas – pēc šīs kalpošanas, ko Jēzus uzticēja, sakot, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Iespējams, ka jūs jau esat kādreiz agrāk dzirdējuši jau šo vārdu Svētā Gregora kristīgās kalpošanas skola, jeb kā tautā vienkārši mēs parasti sakām Gregora skola. Varbūt jūs esat mācījušies tajā, varbūt bijuši kādās rekolekcijās, taču, lai mēs varētu sākt runāt par mūsu šodienai paredzēto tematu, Es domāju, ka būtu labi, ja mēs varētu tagad veltīt kādu brīdi, lai vienkārši iepazītos. Un mēs arī aptaujājām dažus cilvēkus, kas ir kaut kādā tiešākā vai netik tiešā sakarā bijuši ar skolu, un jautājām, kas viņu prāt ir Gregors skola, ar ko viņiem tas asociējas? Ar ko te asociējās Gregors skola? Man Gregors skola asociējās ar vietu, kur var iepazīt tuvāk Dievu. Gregors skola man asociējas ar eh, ļoti gaišu un jauku vietu, ar vietu, kur gribās atgriezties. Gregors skola asociējās ar mīļiem cilvēkiem un ar tādu gara piepildītu atmosfēru. Gregors skola man asociējas ar eh, to vietu, kur es mācos, un tādu noteikti dzīves izvēli, tādu posmu, kuram jāiet cauri un ko Dievs man līdz, ja jau Dievs to ir līdz, tad pagaidām tāda brīnišķīgākā vieta, kur var būt un mācīties to, ko Dievs man ir devis. Tagad par aktualitātēm Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā novembrī. Katru otrdienu skolas kapelā pulksten 19.00 notiek tezē lūkšanas, katru trešdienu skolas kamīnzālē arī 7. vakarā notiek alfa kurs sadarbībā ar Svētā Jāņa evaņģēlis kluturisko draudzi. Katru ceturtdienu Svētā Jāņa evaņģēlis kluturiskās draudzes baznīcā pulksten 7. vakarā notiek sētā Gregora skolas dievkalpojums, ar mūziku un lasījumiem dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Novembrī īpašie viesi. Novembrī katru otrdienu no pulkstena 15.00 līdz 17.00 Latvijas evaņģēlis Lutriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks lasīs lekciju kursu par to, kas ir baznīca jeb eklezioloģija. 12. un 13. novembrī mūsu skolā viesosies Latvijas Vēnģijas kultūriskās baznīcas svētdienas skolas vadītāja Ilza Gulba, kas lasīs lekcijas par kristīgo kalpošanu bērniem. Visbeidzot, Svētā Grigora skolā no 7. līdz 8. decembrim notiks rekolekcijas. Sākums 7. decembrī pulksten 7. vakarā, noslēgums 8. decembrī 8. vakarā. Rekolekciju tēma – svēttapšana. my mīlestībā reiz tev pavisam piederēt. Tavā mīlestībā reiz tev pavisam piederēt. Ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, kad nav kas sludina. Tādas vārdas mēs varam lasīt apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem desmitajā nodaļā. Un droši vien, ka šajos vārdos skaidrāk kā jebkur citur, mēs varam ieraudzīt šo lielo, neparasti lielo nepieciešamību pēc cilvēkiem, kas iet un sludina, iet un liecina tālāk par to, ko Dievs viņu dzīvēs ir darījis. Iet un ļauj vienkārši dzirdēt cilvēkiem vēsti par Jēzu Kristu, ka viņš tik tiešām ir nācis mūsu labad, miris pie krusta, lai atbrīvotu mūs no grēka un vēlna varas, un lai ievestu mūsu sadraudzībā ar Dievu. Tieši šeit parādās šis vārds misija. Kas ir mūsu kristiešu misija? Kas ir mūsu uzdevums vai pienākums? Ko mums, kristiešiem, pilnīgi noteikti ir jādara, ko mēs nedrīkstam nedarīt. Pirms mēs par to runājam vairāk, mēs varam ieklausīties kādos cilvēkos, kurus mēs aptaujājām, jautājot vienkārši, ko viņi saprot ar to vārdu misija. Ar ko tev saistās vārds misija? Iet un sludināt un stāstīt saviem draugiem par Jēzu. Misija man saistās ar um, kalpošanu savā draudzē, pilsētā, valstī un arī visā plašajā pasaulē. Vārds misija ir um, kristīga cilvēka vēlēšanās un tā vēlēšanās, ka viņš dzīvē grib izdarīt. Lai tāda mīlestības izpausme par tiem cilvēkiem, kas varbūt vēl nav iepazinuši to glābšanu un jēzu. Un mēs, protams, gribam stāstīt citiem cilvēkiem, ko mēs esam iepazinuši un ka mēs esam izglābti. Un tā misija ir vienkārši dalīšanās tajā, ko mēs esam piedzīvojuši. Šeit mēs varējām dzirdēt dažus viedokļus par to, Ko varētu nozīmēt šis vārds misija? Ja mēs mēģinātu kaut kādā veidā šo vārdu apskatīt mazliet tuvāk, mēs redzam, no latīņu valodas tulkojot šis vārds misija nozīmē ne vairāk, ne mazāk vienkārši uzdevums. Kāda dots uzdevums, ko kādam ir jāpilda? Patiesībā mēs jau arī redzam šo vārdu, kā viņš tiek lietots pasaulē, arī ārpus kristīga konteksta. Teiksim, cilvēki runā par NATO misiju vai ANO misiju tādā un tādā zemē vai tādā un tādā uzdevumā, bet ko mums, kristiešiem, nozīmē vārds misija? Reizēm ir tā, ka cilvēki izdzirdot vārdu misiju, pirmais, ko viņi iedomājas, viņi saka, nu paklau, te droši vien ir runa par kaut ko tālu. Āfrika, Indija, vēl kaut kas tāds, pilnīgi tāds, tāds ekstrēms Kamēr ja mēs vienkārši ņemam nopietni to uzdevumu, ko Jēzus mums teica, mums, viņa mācekļiem, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami un mācīdami. Mateja evaņģēlī pēdējā nodaļā mēs šos vārdus varam lasīt. Būtībā ir svarīgi, ka mēs varam ieraudzīt, ja mēs runājam par misiju, par Kristus doto misiju vai uzdevumu, iet un darīt par mācekļiem visas tautas, mums nav jādomā par to, ka tagad ir runa par kādiem īpašiem, retiem cilvēkiem, kas ir aicināti braukt kaut kur ļoti tālu, mums ir jāierauga tajā sevi. Kristus visiem saviem mācekļiem ir teicis, esiet mani liecinieki. Visur, kur jūs esat, jūs varat būt mani liecinieki. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs ieraugam, ka šeit nav runa par kaut ko ļoti specifisku, ļoti dažiem cilvēkiem domātu. Ja mēs runājam par misiju, mēs runājam par lietu, uz kuru ir aicināts katrs Dieva bērns. Katram Dieva bērnam Kristus ir teicis, ejiet un dariet par mācekļiem. Ja reiz viņš ir Dieva bērns, viņš ir piedzīvojis to, ka Kristus ir viņa glābis. Ka Kristus upuris pie krusta viņu ir padarījis no viena grēcinieka, viena nolādēta, pazuduša cilvēka par Dievu bērnu, par viņu svēto. Un ja reiz tas ir noticis, tad viņš var būt liecinieks tam, ko Dievs viņa dzīvē darīs. Un ja viņš var būt liecinieks, tad tieši tādēļ viņš ir misionārs. Viņš var stāstīt tālāk to vēsti, kas viņu glāba, lai tā izglābja arī kādus citus. Manuprāt, pats galvenais, ja mēs varam ieraudzīt, ka to, ko mēs esam saņēmuši paši, mēs esam aicināti dot tālāk. Iespējams, ka jūs esat dzirdējuši to salīdzinājumu par ģenecerētas ezeru nāvis jūru. Taču man liekas, tik precīzi tas pasaka par mums, kristiešiem, kas mūs gaida. Ģenecerets ezerā un nāvis jūrā ir praktiski visi tie paši apstākļi, tas pats ķīmiskais sastāvs un tā tālāk. Tikai viena milzīga atšķirība ģenecerets ezerā ir dzīvība. Tur dzīvo zīves, tur aug, tur uz to paskatoties var redzēt, tur viss notiek. Kamēr nāvis jūra nevelti, viņa saucās nāvis jūra, jo tur viss ir izmirs. Tur nav pilnīgi nekādas dzīvības. Un izrādās, tam ir viens vienkārši iemesls. Ģenicerē Cezaram ir upe, kas tajā ietek, un ir upe, kas tek no tā ārā. Rezultātā ūdens nepārtraukti apmainās, un ir dzīvība. Savukārt nāvis jūrā ir upe, kas tajā tek iekšā, bet vienīgais veids, kā no nāvis jūras ūdens tiek ārā – ir caur iztvaikošanu no visas jūras virsmas. Nav upes, kas iztaka. Rezultātā tur ir sakrājušies visi sāļi, un vēl daudz un dažādas lietas procesi notikuši, kā rezultātā viņi tiešām ir īsta nāvis jūra, tur neviens nespēja dzīvot. Es domāju, cik precīzi tas pasaka par mums kristiešiem. Kas notiek ar mums, ja mēs vienā mirklī pārstājam būt personas, jeb varētu varbūt nosacīt teikt, Dieva žēlastības trauki, kuriem ir divi izvadi. Viens, pa kuru mēs saņemam no Dieva, viņa žēlastība, vadība, svētība, piedošana, un otrs, pa kuru mēs to dodam tālāk citiem. Ja mēs vienā mirklī pārstājam dot tālāk citiem, saņemam tikai paši. Mēs neizbēgam, ļoti drīz nonāksim pie situācijas, kad mēs pamanīsim, kaut kas mūsu garīgajā dzīvē vairs nav kārtībā. Kaut kas ar mums vairs nav tā, kā vajag. Mēs, citiem vārdiem sakot, varētu tādā latviskākā salīdzinājumā sakot, varētu teikt, ka mēs kļūstam no viena upes līkuma par vienu vecupi. Tad, kad upe izgrauž ceļa pa taisno, tad viens līkums kļūst par vecupi, kur vairs ūdens netek, kur nav nekādas dzīvības, kur ir viss aizaudzis un pūst un smird, un visādi draņķi, ko tur garām gāja, sametuši iekšā, viņi tur stāv un sastāvējušies pūst. Tieši tāds izskatās kristietis, kurš grib gan pats saņemt no Dieva, bet viņš nav gatavs dot tālāk. Viņš nav gatavs iet un dot citiem to, ko pats ir saņēmis. Rezultātā viņš vienkārši sastāvās. Notiek tāda garīga sastāvēšanās. Un būtībā tas ir tas, kas gaida visus kristiešus, kas nevēlas dot tālāk to, ko Dievs viņam ir devis. Tāpēc ir ļoti, ļoti, ļoti ne tikai citiem, bet priekš mūsu paša garīgās dzīves svarīgi, ka mēs saņemam no Dieva, bet mēs dodam arī tālāk citiem. Mēs dodam tālāk to, ko paši esam saņemuši. Pretējā gadījumā mēs kļūstam par nāvis jūru, par vecupi. Mēs sastāvamies un sākam garīgi smirdēt. Un, manuprāt, tas ir iemesls, vismaz viens no iemesliem, kāpēc Jēzus saka to katram kristietim. Esi mans liecinieks. Esi tas, kas dara par Kristus mācekli vēl kādu citu. Dod tālāk cilvēkiem zināt to vēst, kas tevi ir glābusi. Jā, mīļais draugs, tu zini, ka Kristus par tevi ir miris pie krusta. Tu zini, ka viņš ir nācis no debesīm, lai tevi izglābtu, lai piedotu tavus grēkus – lai šķīstītu tevi no visas netaisnības, lai izceltu tevi no nāves un pazušanas ceļa pretī mūžīgai dzīvībai, ieceltu ceļā, kas ir Dieva ceļš. Tu to visu esi piedzīvojis, tu to zini. Bet vai tavi draugi, kaimiņi, radi, to arī zina? Vai viņiem bija iespēja izvēlēties savām dzīvēm pateikt jā Dievam, vai varbūt viņi nekad nezināja, ka ir tāds Dievs, kurš ir nācis par viņiem mirt pie krusta? maksāt par viņu grēkiem. Varbūt viņi pat nenojauš, ka vispār tāda grēka viņiem ir. Viņiem liekas, ka viss ir kārtībā, ka neko nevajag, viss ir ļoti labi. Viņi salīdzinājumā ar saviem kaimiņiem varbūt pat ir vēl labāki cilvēki. Viņiem liekas, ka viss ir kārtībā. Jautājums, vai tā kunga dienā viņi varēs piesaukt Kristu? Ja nē, tad kāpēc? Vai ne tādēļ, ka viņi tik tiešām nekad par to nav dzirdējuši. Un ja tu esi bijis viņam tuvumā, kas esi nevien dzirdējis par Dievu, bet saņēmis viņa žēlastību un staigājis ikdienā kopā ar Dievu, un tev blakus ir viens cilvēks, kas par to neko nezina, kā tu domā? Vai tas nebūtu tikai normāli, ja tu viņam ļautu to zināt? Jā, protams, mēs kādreiz varbūt pat nenojaušam, cik daudz grūtībās mēs varam iekulties, ja mēs stāstīsim kādam citam, uh, Mēs varbūt esam iebiedēti ar to domu, ka, nu, ja mēs tagad stāstīsim par Kristu citiem, tad kāda par mums smiesies, kāda zobosies, kāda vienkārši neuztvers mūs nopietni. Varbūt. Bet vai tas tev atbrīvo no vajadzības darīt viņam to zināmu? Es domāju, mēs katrs tagad varētu pamēģināt atcerēties, kas bija tas cilvēks, kas mums pirmo reizi pastāstīja par Jēzu Kristu. Kā tas notika? Vai tas bija kaut kāds liels, varētu teikt, kristīgs varonis, kāds supermācītājs vai kaut kas tāds – Bieži vien nē. Statistika saka, ka vairāk kā 90% no cilvēkiem ir atgriežušies tieši caur kādu draugu vai tuvinieku. Nevis mācītāju vai kaut ko tikpat lielu mūsu iztēlē varbūt. Caur draugu vai tuvinieku. Man pašam arī tas bija kāds cilvēks, kas bija vienreiz bijis baznīcā, un toreiz viņš, es atceros, viņš vienkārši atļāvās stāstīt, ko viņš tur redzēja. Es atceros, ka mēs smējāmies par viņu un domājām, nu gan, jocīgi palikuši, vai ne, bet cilvēki, ko tikai nedēļ uz baznīcu iet. Un, un toreiz tas bija tāda, nu, varbūt paņirgāšanās no mūsu puses. Bet nāca laiks, un es pie šie cilvēki gāju atpakaļ un prasīju, paklau, ko tu vēl tur dzirdēji? Kas vēl tur notika? Un es esmu pateicīgs Dievam, ka tajā brīdī, kad šim cilvēkam bija visas iespējas pateikt, paklau, neprasiet no manis, lai es tagad kļūtu par misionāru. Neprasiet, lai es kādam stāstītu par Kristu es taču neko nezinu, es vienreiz esmu bijis dievkalpojumā. Es domāju, visas tiesības tam cilvēkam bija tādā veidā atrunāties un pateikt, neko neteikšu. Bet es esmu pateicīgs Dievam, ka tam cilvēkam pietika tāds drosmes un varētu teikt arī kaut kāda tāda kristīga naivuma vienkārši nākt un stāstīt, jo caur viņu es pirmo reizi uzzināju šo vēstu. Un es esmu tiešām pateicīgs Dievam, ka tas tā notika. Es varu visādi mēģināt savu dzīvi iztēloties, kādu viņa būtu varējis būt, ja tas tā nebūtu noticis. Es ceru, ka vēlāk kāds man būtu izstāstījis. Jebkurā gadījumā tas ne tuvu nav tik labs variants, kāds tas ir tagad. Paldies Dievam! Cik jums, mīļie draugi, tie bijuši cilvēki, kas jums stāstīja. Vai jūs gribētu, ka tāpat par jums kādreiz kādu citu cilvēku varētu domāt un atcerēties, jā, viņš bija tas, kas man pirmo reizi deva zināt, ka Dievs ir nācis, lai mirtu par maniem grēkiem. Un viņš bija tas, caur ko es pirmo reizi varēju savā dzīvē piedzīvot Dieva žēlastību. Paldies Dievam, ja tā. Un te mēs nonākam pie šī jautājuma atbildes. Kas ir misija un kas ir misionārs šodien? Jā, protams, ir daži cilvēki, kas ir īpaši aicināti braukt uz īpaši tālām zemēm un mācīties sešas valodas, sludināt evaņģēlī tiem, kas dzīvo tur. Jā, tas tā ir un tas tā var būt. Bet mēs būtu vislielākie muļķi, ja mēs vienā brīdī aizmirstu, nepamanītu un nodzīvot savu dzīvi, nezinot, ka mēs visi esam aicināti būt par Dieva misijas darbiniekiem, par Dieva uzdevumu pildītājiem, iet un darīt par Kristus mācekļiem tos, kas mums ir tuvumā. Labi, mums katram nav jāņem uz sevi atbildība par visām valstīm, visām tautām, bet mums katram ir kāda cilvēka tūmā, kur iespējams mēs esam vienīgie, kas viņus var aizsniegt ar evaņģēlī vēsti. Un es domāju, ka tas ir fantastiski, ja mēs varam piedzīvot, kā tas ir, ka caur šo mūsu vienkāršo, varbūt pat nezinošo vai naivo, kalpošana, sludināšana, kāds var tik glābts. Tā ir fantastiska sajūta būt klāt tajā vietā, kur Dievs kādu glābi, kur Dievs kādam izmaina mūžību, caur teviem vārdiem, un par šādu misiju ir runa. Ja mēs visi esam aicināti būt par šāda veida misionāriem, ja tā var teikt, nest tālāk to vēsti, kas mūs ir glābus, dot tālāk to žēlastību, caur kuru mūsu dzīves ir mainītas, un būtībā – Tas arī ir tas, ar ko nodarbojas Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skola. Katrs, kas grib to darīt vairāk, kas grib tikt ekipēts, sagatavots, apmācīts, lai varētu to darīt labāk, viņš var mācīties vienu gadu tur, un viņš var pēc tam iet tālāk un dalīties tajā lielajā žēlastībā, kāda viņa dzīvē ir notikusi ar tiem, kas to vēl nezina. Mēs lūksim Dievu. Visvarenais un mūžīgais kungs, mīļais debes tēvs, Mēs Tevi slavējam un mēs Tev pateicamies par visu to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Par to lielo žēlastību, kādu Tu esi mums parādījis, Dievs, ka Tu esi mūs izpircis no mūsu grēkiem, ka Tu esi satriecis vēl no varu mūsu dzīvē, ka Tu esi ļāvis piedzīvot mums to, ka Tu esi darījis mūs pa Taviem bērniem. Lai Tev, kungs, ir slav un gods par to. Mēs lūdzam šajā brīdī, kungs, apzinoties Tavu misijas aicinājumu un pavēli. Kungs, mēs lūdzam par visiem, kas Tev nepazīst – par visiem, kas varbūt ir vīlušies cerībā, jebkad atrast kaut ko tik labu, kāds esi tu. Mēs tevi lūdzam, kungs, cel, cel šos pazudušos jērus uz saviem pleciem un nes viņus mājā. Mēs lūdzam tevi, visvarenais Dievs, ka pēc savas varenības, kungs, tā kā tu to spēj un vari, lieto arī mūsu tajā darbā. Ļauj, kungs, mums būt līdzdalīgiem pie tāda lielā un varenā, svētīgā, mīļā darba, kad tu glābi cilvēkus, kad tu izglābi un izrāvi viņus no elas varas – Kungs, tev vienam lai ir gods, slāva un pateicība. Āmen. Thank you. Dievu viņa svētajā vietā, slavējiet to viņa spēka cietoksnī, slavējiet to viņa varenības dēļ, slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ, slavējiet viņu ar bazūnes skaņām, slavējiet viņu ar ģitāru un kokli slavējiet viņu ar timpāniem un gavilēm, slavējiet viņu ar stīgām un stabulēm, slavējiet viņu ar šķindošiem devišķīvīšiem, slavējiet viņu ar skaņajām cimbalām, visi, kam dvāša, slavējiet kungu. Aleluja! Viss, ko tu man šodien ir žēlastība tava. Dzīvību šo tu man devis, lai es ilgotos pēc tevis.